Поздрав и од мене и Божи благослов до сите кои што се вклучени на ова богослужение. Некои од вас сте вклучени со своите тела, а некои се вклучени само со своите души овдека, односно само со својот ум. И кои што не следат преку интернет, ги поздравувам и нив и посакувам Божи благослов Денес е сабота, 9 април, според Грегоријанскиот календар, 27 март според Јулијанскиот календар, а 5 Нисан според еврејскиот календар и истовремено според библискиот календар – Значи, првата сабота од новата година. Зошто нова година? За оние кои што досега не го погледна предавањето од мијатата сабота под наслов Стариот Завет, а корисна прилика да ги повикам да го погледнат тоа предавање, кое што е достапно на интернет, на cat ppa blogspot.com Нова година е затоа што Господ рекол новата година да започнува кога? Со овој месец, не се мисли на април, туку на, на месец се мисли. Знаете кај да ја зборат месец? Месец значи месец, месечината. Не може месец да биде нешто што нема врска со месечината. Значи, првата младина или млад месец, кој што со кој што започнува пролета. Затоа и на еврейски се нарекувал Авив, што значи пролет. И само две саботи сме пред онаа голема сабота кое што се споменува во 23 глава од Левитската книга, а утредента после таа сабота треба да биде празникот на првите плодови, наречен првина, во Стариот Завет, а бидеќи тоа бил денот кога Христос воскреснал и го исполнил тој тип или таа предслика на првината, во Новиот Завет христијаните го празнувале како Велик ден, иако тој збор не потекнува од новозаветно време, христијаните го потребувале грчкиот збор Пасха, истиот збор кој што се потребува за старозаветната или еврейска Пасха, која што според Мојсевиот закон е на понеделник вечер, на 18 април, според Грегоријанскиот календар. Значи не овој, току наредниот понеделник, кога е и 14 Нисан на вечер. Ова беше еден мал вовет, кој што ќе проложи со како вовет за денешната проповед со седмата глава, односно осмата глава од посланието на апостол Павле до евреите, ќе се надоврзаме на она што го проучувавме мејатата сабота во врска со Стариот Завет, значи со таа проповед, и ќе видиме што е тоа, што е тоа што тој Завет според зборовите на овој апостол, го правел фаличен. Што е тоа што овој завет го имал како недостаток? Значи, ќе се подсетиме на Павловите зборови во Евреите осмата глава. Почнеме да читаме од седмиот стих. Евреите, 8 глава, почнуваме да читаме од 7 стих. Зашто ако првиот завет беше без недостаток, тогаш немаше да се бара втор. Значи, зашто постои втор завет? Зашто постои нов завет? што самиот Господ го најавил, уште преку пророкот Јеремија. И за тоа ќе читаме. Тоа го цитира апостол Павле овдека. Но окурувајки ги вели, ете идат денови, вели Господ, и со домот Израелов и со домот Јудин ке случам нов завет. Но не таков завет каков што случив со татковците нивни во денот која ги фатив за рака за да ги изведам од земјата египетска, зашто тие не останаа во мојот завет и јас ги оставив, вели Господ. Но ово е завет што ќе му го дадам на домот Израелов во оние дни, вели Господ. Ке ги врежам законите своји во мислите нивни и во сетата нивни ке ги напишам. И ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниједе да нема да го учи својот ближен, и ниједен да братот свој познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат. Бидеќи ќе бидам милостив кон нивните неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да се спомнувам. Тука завршува цитатот од пророкот Јеремија, И во последниот 13 стих од оваа глава апостол Павле предложува со своите зборови и со своето размислување. И вели, а кога вели нов завет, штом Господ вели нов завет, тоа значи дека првиот го направи стар или застарен. А она што е старо и застарено, близо е до исчезнување. Рекосме дека само апостол Павле го потребува изразот Стар Завет во цела Библија. И тоа само на ова место. Евреите 8.13. Ако продолжите да читате од 9 глава, првиот стих, се вели се, се кажува што се спаѓало во тој Стар Завет. Вели, така и во првиот Завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Значи, целата еврејска служба во Ерусалимскиот храм, целото еврејско свештенство, или нареченото левитско свештенство, сите церемонии и обреди, кои што ние спомнавме дел, значи пасхалното јагне, или обредот на принесување на првиот плод, првиот сноп од јачмен, на истиот ден кога се паѓа и Велик ден, според законот, значи утредента после, после пасхалната сабота. Рековме дека тие жртви, што Господ ги пропишал, треба да бидат без недостаток. Еве и нешто што не споменав минатата сабота, а тоа е самите свештеници, за да биде некој свештеник во Израел, требал да биде каков? Без физички недостаток, без никаква физичка мана. Сето оно што Господ го пропишал во Стариот Завет, требало да биде без недостаток. Каков збор ви потребиле вие за да кажете дека нешто е без недостаток, дека на нешто не му фали ништо. Совршен, токму така. Тоа е вистинскиот збор. Совршен, значи цел, комплетен. Кога купите некој производ, вие сакате тој да биде совршен. Таков го очекувате. Ако е фаличен, не е прифатлив. Ке се ги барате парите назад. И па сега како, кога во и во овој завет, Господ барал совршена служба, совршени свештеници, Господ барал совршени жртви, цели без недостаток. Што е тоа што во заветот било со недостаток? што во седмиот стих вели, ако првиот завет беше без недостаток, немаше да се бара втор. Немаше да има место за втор завет. Што е тоа што тој завет го прави стар? Зошто се појавила потреба за нов завет? Стариот завет имал недостаток. Може ли Господ да направи нешто со недостаток. Да направи нешто што е несовршено. Може привремено. Например, Адам го создал без жена и чекал да види како овој ќе се чувствува. И кога Адам сватил дека не ја бива, односно кога се почувствувал дека нешто му фали, тогаш Господ решил да го доврши создавањето. И кога го довршил создавањето, значи чекал прво човекот да ја почувствува потребата, за да после тоа ја цени таа потреба. За да после тоа го цени Божиот дар. И кога Господ го, го завршил создавањето со се жената, тоа завршил и шестиот ден. Тогаш се било комплетно и седмиот ден, кој што Господ го благословил и го посветил, бил првиот ден во кој што се било комплетно, се било совршено, се било на свое место, ништо не фалело, ништо не недостигало, немало недостаток. Се поставува прашањето, дали Господ го создал Стариот Завет. Иеко во тој завет имаме еден куп господови наредби, господови уредби, господови заповеди и сите негови уредби, заповеди, прописи и така натаму биле совршени. Тоа што е суштината на Стариот Завет, што за него е речено, за самиот завет, дека имал недостаток. Што е проблемот? Со ова ке се позанимаваме денеска. Значи, Стариот Завет имал недостаток. Дали Господ може да направи нешто и тоа да биде завршено дело, ама со недостаток? Дали Стариот Завет потекнува од, од, од него? Интересно прашање за размислување. Јас би сакал на продолжение да прочитам некои цитати во врска со оваа тема од списите на Елена Вајт, затоа што таа била современик, кога оваа тема била прв пат изнесена пред адвентистите на седмиот ден, во 1888 година. И оваа тема предизвикала не само оваа тема, туку сето она што го проповедале браката Джонс и Вагонер, било нешто толку квалитативно ново, што предизвикало големи реакцији. Меѓуто Елена Вајт изјавила и вели во овој цитат кој што потекнува од 1888 година и се наоѓа во собраните материјали за 1888 година, значи постои цела една книга Елена Вајт во Хартланд, каде што работе во Крижаницата, постоја во три тома, постоеше таа книга, значи, материјали за 1888 година. Сите неизени цитати собрани на едно место, кои што се однесуваат за 1888 година и за пораката на бракета Джонс и Вагонер за оправдание со вера. Таа вели на 623 страница во оваа книга, значи материјалите за 1888, ваков цитат. Откако јас изјавив откако таа, Елена Вајт, изјавила предходната сабота, дека гледиштето или ставот за двата завета, онака како што било изнесено од братот Вагонер, е вистинското гледиште. Се покажа дека Таа моја изјава донела големо олеснување на многу умови. Затворен цитат. Значи, кога првпат адвентистите ја слушнале оваа тема за двата завета, кај нив тоа предизвикало голема реакција. Елена Вајд вели дека дури тоаш кога таа кажала, дека она што братот Вагнер го изнел од катедра, е вистинското свакење на двата завета, кај на тоа звучило како олеснување. Понатаму таа вели, на 604-та страница од истата книга, една ноќ пред предходната ми беше покажана дека доказите што беа изнесени во врска со двата завета, се јасни и убедливи. Потоа таа им се обраќа во истиот цитат на некои браќа, што нема да ги споменувам по име, кои што биле најголеми бунтовници против Джонс и Вагонер, и која што ги укорува заради нивниот став, и продолжува во наредниот пасус и го кажува следното. Прашањето во врска со двата завета представува чисто и јасно изнесување и треба да биде прифатено од секој отворен и без предрасуди ум. му вели, мене ми беше покажано, самиот Господ ми даде увид во ова прашање. Вие, обркајќи им се на, на тие споменати браке, се одвративте од оваа светлина, затоа што бевте исплашени. Од што биле исплашени? Биле исплашени од една тема која што ќе се проучува во целата библиска полука ова есен, последното тромесечие. Тоа е посланието до Галатијаните. Овие браке биле исплашени заради нешто што се проповедало од посланието до Галатијаните, а што за повеќето адвентисти било неприфатливо. Може би и денеса не прифатив. Че видиме оваа есен. Значи, законот во посланието до галатјаните. Меѓутоа, да се вратиме ние на нашиот стар завет, како тема. Значи, прашањето беше дали Господ е автор на стариот за нас. На самиот почеток ќе завртиме таму каде што вагонер завртил на почетокот. А тоа е последнијата до Галатјаните, трета глава, 17 стих. Да завртиме послание до Галатјаните, трета глава, 17 стих. Галатјаните 3.17. Што ни вели тука апостол Павле во врска со Господовиот завет? Дали сите сте таму? Галатјаните 3.17. Да читате со своји очи. Ова сакам да го кажам, вели апостол Павле. Заветот што Бог го даде, Ќе видиме кој е тој завет што Господ го дал. Не може да биде обезвреден од законот кој е настанат 430 години подоцна. Кој завет дал Господ 430 години пред законот? Но да го довршиме стихот. Ова сакам да го кажам. Заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден од законот, кој е настана 430 години подоцна, така што ветувањето би можело да ја изгуби силата. Кој е ветување? Наредниот стих вели,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 Овде апостол Павле вели дека Бог на Авраама му дал завет. Дали тоа бил Стариот Завет? Не, затоа што Стариот Завет е од Синај. Се стекавате на зборовите што ги читавме од Јеремија. Но некако како оној завет која ги изведов за рака од земјата египетска и така натаму и така натаму, бидеќи тие не останаа во мојот завет. Господ дал завет во времето на Авраам и тој завет, според зборовите на апостол Павле, не е ништо друго, освен ветување. Како ние луѓето го разбираме поимот завет? Еднош имавме цела библиска поука што се занимаваше со поимот завет. И повеќето теолози тоа го толкуваат едноставно како договор склучен помеѓу две страни. При што секоја страна, или двете страни, или ако се повеќе од две, имаат своји обврски да исполнат или да извршат според тој договор. Меѓутоа, како Господ го толкува заветот што Он го дава, Здравето што Господ го дава не е ништо друго, туку ветување. Ке го повториме уште еднаш. И оној завет кој што Господ го дал во времето на Ное. Да отвориме во Битие или Создавање, девета глава. Битие или создавање деветта глава. Од 9 до 16 стих. Значи, битие, создавање, 9 глава, од 9 до 16 стих. А јас, еве, вели Господ, го поставувам заметот мој со вас. Значи му се обраке на Ное, на неговите синови, на нивните жени. И со вашето потомство по вас. Значи не само со тие кои што излегле од ковчегот, туку и со оние кои што се се уште неродени. И ако сакате, не зачнати. И дали само со човечки суштества. И со секоја жива душа која е со вас, со птиците, и со добитокот, и со сите земни дзверови, се што е со вас, со се оно што излегло од ковчегот, со сите земни животни, со кого Господ склучува завет, со птици животни, со змији, гуштери. Се што излегло од ковчегот, го поставувам заветот мој со вас, дека од сега нема веќе едно тело да загине од потоп, и дека повеќе неки има потоп да ја запустува земјата. И пота 12 стих, И рече Бог, еве го знакот на заветот што го поставувам меѓу мене и вас и меѓу секоја жива душа која е со вас за сите идни поколенија. Виножито или Божилак свој поставувам во облакот за да биде знак на заветот меѓу мене и земјата. И да не читаме понатаму. Само во 16 стих за овој знак на заветот што ќе се гледа на облакот Господ вели дека тој завет е вечен завет. Божилакот ќе биде во облакот и јас ќе го видам и ќе се спомнам за вечниот завет помеѓу Бога и меѓу секоја жива душа во секое тело што е на земјата. Со кого Господ склучил вечен завет? Со сите живи созданија после потомот и со оние кои што се уште не биле родени. И со животни, птици, зверови, влекачи, со се што излегло од ковчелот. И што е суштината на Божиот завет? Што е суштината на Вечниот завет? Тој Божи завет не е ништо друго, туку што ветување. Господ ветува. Повеќе нема да има потоп на земјата. Дали постојат права и обврски, кои што треба да ги исполни втората страна во заветот? Што може да исполнат неродени човечки суштества? Што може да исполнат животни, птици, зверови? Дали тие требало да му ветат нешто на Господа? да поминеме на Аврамовиот завет. Што ни се кажува за Авраам? Битие 17 глава. Таму е даден заветот Почуваме, читаме третиот стих. Заветот што му го дал на Аврама. Аврам имаше 99 години кога му се јави Господ и му рече Јас сум Ел Шадај, Бог Семоке. Чекори по мојот пат и биди непорачен. Тој е Божја заповед, така? и ќе случам завет меѓу мене и тебе, и многу, премногу ќе те размножам. Аврам падна ничку, а Бог продолжи да му говори и рече, а ова е заветот мој со тебе, ќе станеш татко на многу народи. Затоа повеќе нема да се викаш Аврам, току името ќе ти биде Авраам, бидеќи ќе те направам татко на многу народи. И многу, премногу ќе те умножам и ќе издигнем од тебе многу народи и цареви ќе произлезат од тебе. И ќе го поставам заветот мој меѓу мене и тебе, меѓу твоите потомци по тебе во нивните родови. Ќе направам каков завет? Завет вечен, и ќе ти бидам Бог тебе и на потомците твои по тебе. И ќе го поставам заветот мој, значи меѓу мене и тебе и твоите потомци и сите потомци по тебе во нивните родови. И осме стих вели, ќе ти ја дадам тебе и на потомството твое по тебе земјата во која сега си доселеник, целата земја хананска во вечно владење. И ќе и бидам Бог. Што значи сите овие зборови до сега? Бидеќи веднаш наредниот стих вели и му рече Бог на Аврам, ти пак чувај го заветот мој. Значи, до тука завршува заветот. До осмиот стих е заветот. Што значи точно овие зборови што Господ ми кажал на Авраам? Прочитавме во посланието на Галатјаните, сето тоа е едно ветување. Божиот завет представува Божјо ветување. Што значи да се чува тој завет? од страна на луѓето, во случајот од страна на Авраам и сите негови потомци. Авраам падна ничку, прочитав. Што ни кажа апостол Павле? Како реагирал Авраам кога го слушнал ова ветување? Апостол Павле го толкува тоа и вели и поверува Авраам на Бога. И тоа му се прими, му се засмета за праведност. Праведност со вера. Што значи да се чува Божиот завет? Да се верува Божиото ветување. да се верува Божјето ветување, тоа значи да се држи Божјот завет. Дали Авраам му ветил на Господа нешто од своја страна? Не. Јас не читам такво нешто никога. Единствената Аврамова реакција е Авраам поверува на Бога, на тоа Божје ветување, и таа вера е нешто чудно, нешто мистериозно. Ако вака реагирате на Божите зборови, таа вера е нешто што сама, самата од внатре ке ве промени. Не само му се засмета, туку и го направила праведен. Дали Авраам ветил нешто од своја страна на Господа? Дали Господ бара од луѓето тие да ветат нешто, дека ќе направат од своја страна? Не. Зошто? Зошто Господ не бара од луѓето да ветуваат од своја страна? Вие може би кои што сте родители, често пати сте им кажали на вашите деца, да ви ветат дека ова или она нема да прават во иднина. Или дека ќе направат нешто сакате да се случи. Или понекогаш ветерале овде од катедра да ветите дека ќе даете известен дар. Која ќе се собира некој Некоје, кога ќе се врши некоје дарување во црквата. Зошто Господ не бара луѓето нему нешто да му ветат? Затоа што Господ знае дека луѓето тоа не можат да го исполнат. Господ не бара вие да му ветувате нешто. Што бара Господ? Да верувате во Неговото ветување. Авраам поверува на Бога и тоа му се прими за праведност. Тоа што е Стариот Завет? Заветот што настанал на Синај. Да отвориме на тоа место. Втора книга Моисеева, или излез, 19 глава. Втора книга Мојсеева, или излез, 19 глава. Во 19 глава се опишува кога прв пат Израелците доаѓаат под Синај. Во првиот ден од третиот месец, првиот стих од 19 глава, откако излегува синовите Израелски од египетската земја. Значи, откако излегува во првиот ден од третиот месец, во ден на млада месечина, стигнаа во Синајската пустина. Поагеќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората. Спроти која гора? Спроти Синај. И Мојсей се искаче кај Бога, и му се јави Господ велејки. Кажи му на домот Јаковов и извести ги синовите Израелови. Што? Сами видовте што им направив на египтјаните. Што им направил Господ на египтјаните? и како ве изнесов на крилја орлови. Каква поетска слика употребува Господ. Ве цела една нација, најмалку 2 милиони луѓе, ако не и повеќе, на чудесен, надприроден начин, изведени од египетското робство, изведени на денот на Пасхат. во првиот месец. Цела војска египетска со фараонот ја исподавил во Црвеното море. Што правил израелците во сето ова за да се случи? Сами видовте што ја направив на египтјаните и како ве изесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. И сега петиот стих, внимавајте. Па сега, ако го слушате гласот мој, значи ако слушате, што значи послушност? Зборот послушност, што значи? Да слушаш. Ако го слушате гласот мој, и го пазите заветот мој, кој завет, Вагодар поставил прашање, кој за, за кој завет зборува Господ во излез 19 глава? За оне кој што веќе постоел. А кој завет постоел? Оној вечниот што Господ му го дал на Авраам. Значи, ако го слушате мојот глас, ама да го слушате со вера, Тоа значи послушност. Како што Вагонер ќе каже, верата е сама по себе послушност. Ако, што побрал Господ? Ако слушате мојот глас и го пазите мојот завет, значи, ако верувате на мојот глас, тогаш ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И уште што? И вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе ми ги кажеш на синовите израелски. Потоа и дојде и ги повика народните старешини. Им ги изложи сите овие зборови што му ги заповеда Господ. Кој беа овие зборови? Оно што Господ го кажа. Видовте сами како ве изведав од египетската земја на крилја орлови. И што побрал Господ? Да го слушате мојот глас со вера. да верувате. Да бидете послушни, ама тоа значи да го слушаш Божиот глас со вера. Да веруваш во Божиот збор. Како реагирал народот? Откако Мојсей им ги изложил господовите збори. Како реагираше Авраам на Господовото ветување? И поверува Авраам на Господа и тоа му се прими за праведност. Самата таа вера го оправда, го, го направи праведен. Самата таа вера го менува човек. Значи, тука станува збор за жива вера. Значи, не станува збор за вероисповед. Јас верувам дека постои Господ. И израелците верували дека постои Господ. И после го представиле во лик на теле. Не се работи за вероизповед. Се работи за вера. Вероисповед е мртва вера. Верата е жива вера. Само верата е вера. Меѓутоа, за разлика од Аврам, како реагирал народот? Интересно е што има една мисла од Вагонер, што ќе ја прочитам пред да завршиме. Иеко Господовиот завет, значи само Божјо ветување, а не значи пазарење со луѓето. Кај што и луѓето треба да исполнат нешто од своја страна. Уште помалку да ветат нешто од своја страна. Сепак, луѓето имаат грешната природа има потреба да се пазари со Бог. Тој мисла на вагонот. Ние луѓето сакаме по природа да се пазариме со Бог. Се што Господ бара од нас е да веруваме на Неговиот глас, на Неговиот збор. Народот говори и рече еднодушно се што рекол Господ ќе направиме. Господ не побарал од вас да направите нешто. Што побара Господ? Да го слушате мојот глас и да верувате, да, да го слушате со вера. Бидеќи да се пази заветот, значи да се реагира со вера. Да се поверува на Божието ветување. Тогаш, кога народот рекол, се што кажал Господ ќе направиме, народот е тој кој што го случил стариот завет. Ако Божиот завет, вечниот завет, е Божиот ветување, кое што може да се прифати со вера или да се отфрли со невера, што представува Стариот Завет? Стариот Завет представува човечкото ветување. Например, адвентиста на седмиот ден, кога ја основале својата прва локална конференција во државата Мичиген, 1861 година подпишале документ кој што гласи вака ние овде подолу подпишаните се здружуваме како црква и го земаме името адвентисти на седмиот ден и се заветуваме Дека ќе ги држиме Божјите заповеди и верата Исусова. Минатата година, Адвентиста на седмиот ден прославија 150 години од тоа име. Бидеќи самото име потекнува од 1806 а оваа година ќе биде 150 години откако адвентистите го склучиле Стариот Завет со Господа. Му ветиле дека тие ќе ги држат Божите заповеди и верата Исусов. Господ не брал такво нешто Затоа што го случиле Стариот Завет, кога го слушнале Новиот, или кога првпат ги слушнале овие проповеди, реагирале со непријателски став. Реагирале како евреите во Христово Ке продолжиме да зборуваме на оваа тема. И следната сабота, ако Господ даде живот и здравје. Нека му е фала и слава вечно. Амин.